Այսօր քրիստոնյաների ամենասիրած ու սպասված տոնն է Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան օրը։ Հայ առաքելական եկեղեցում տոնը սկսել է հունվարի 5-ին։ Երեք երեկոյան բոլոր գործող եկեղեցիներում մատուցվել է ջրագալույցի Սուրբ Պատարակ։ Մինչև ուշ երեկո մարտիկ մեծ ավետիսը փրկչի ծննդյան բարի լուրը իրենց ու միմյանց տներ էին տանում։ Այսօր առավոտյան Ստեփանակերտի Աստվածամոր Սուրբ Հովանի մայր տաճարում հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Տեր Վրթանեց եպիսկոպոս Աբ รา համյանի հանդիսապետությամբ մատուցվել է Սուրբ ծննդյան պատարակ։ Ուժը հոգևոր լինելու մեջ է եւ հոգևորից դուրս մենք թուլանում ու տկարանում ենք։ Արցախը եւ մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է դառնան մեր ազգի հոգու եւ խղճի զարթուցիչը, դիմելով հավատացյալներին նշել է Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանը։ Ինչպես 2023 տարիներ առաջ Մեծերի եւ Թուրք հայրենասքը աշխարհի երեք իմաստուն թագավորների ուղեկցեց դեպի միանշան հայրենի մեր ստեղծված Հիսուսի մանկամոտ երկրպագելու եւ արդարության արեկակի ձայնը հնարինելու նույնքեր ծուրծնության այսօրը այդ աստղեցակում է աշխարհից վերջված ու նորացված արձականով ոսորի վրա եւ հրավիրում է աշխարհի հզորների լսելու այստեղ տարբեր ծնունդ արդարության ձայնը Բեթլեհեմյան ուսումին մեջ ծնված անունը այսօր էլ գալիս է մեզ եւս մեկ անգամ հիշեց ունելու, որ ճշմարտության եւ անկարգության զայնը հնարավոր չէ խլացնել։ Եվ անգամ մի աննշան քարայրում ծնվելով այն կարող է ազդել եւ փոխել ամբողջ աշխարհը։ Հազարավոր մարդիկ էին մասնակցում Սուրբ Ծննդյան պատարակին։ Նրանք համոզված են, այս օրերին հնչող աղոթքները մեկ նպատակ ունեն՝ բոլորը հայրենի տանը խաղաղ ապրել են ուզում։ Հիսուս ծնավ եւ հայտնեցավ ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Ես կուզեմ, որ մենք հավատենք Աստծուն եւ Հիսուսին, որ բարի գործեր կատարենք եւ կուզենամ, որ բոլոր զինվորները առողջ վերադառնան իրենց տուն։ Поздравляю, конечно, весь Арцах с Рождеством. Желаю всего самого наилучшего. Думаю, в этом году у нас будет все хорошо. Мы наладится и все, как говорится, должно быть, вернется на свои места. Ընկերներիս, հարազատներիս լավատեսությամբ վարակելը բնավորություն է արդեն, ասում է պատարակի մասնակիցներից Սուսաննա Մկրչյանը։ բայց այս օրերին, երբ արդեն 25 օր է շրջապակված ենք, դժվարանում եմ անգամ խոսել, բայց հույսս վաղվա օրվա լուսավոր լինելու նկատմամբ չեմ կորցնում։ Եթե մենք կարողանանք բացել մեր սրտի դռները, Աստծո լույսը ներս կա թափանցի մեր հոգու մեջ։ Այս պայծառորը շնորհավորում եմ բոլորիս հայ ժողովրդին։ Մաղթում խաղաղություն, երկնային Աստծո օրհնություն Թող բոլորի հոգիները լուսավորվեն լույսով։ Իմաստնություն իջնի մեր ժողովրդին համախմբվածություն լինի, որպեսի կարողանանք մի բուր դարձած ինչպես երբեմնի Արցախ Հայաստան սփյուռքներ, այսօր եւս մի բուր դառնանք ու փրկենք այս արհավիրքից հայոց հողը։ Չնայած խանութներում արդեն չեն երևում ճիր, չամինչ, բրինձ ու քաղցր փլով պատրաստելու միուս պարագաները, այնուամենայնիվ շատերն ինչպես իրենք են ասում, մի կերպ պեղել են այդ մթերքներն ու քաղցր փլովը, ինչպես կարգն է պատրաստել։ Այնից սիրելի տոներից մեկն է։ Այսօր մեր բոլորի երազանքային է, որ խաղաղություն լինի։ Ես քաղցր փլավ պատրաստել եմ, չիրչամիջ գնել ենք։ Ճիշտն ասած, չիրչամիջ հələ որ կա, բայց ինչ վերաբերում է բրինձին, դա չկա։ Սուրբ Ծննդյան պատարակին հաջորդել է ջրորդ ներքի կարգ, որը Քրիստոսի մկրտության խորհուրդն ունի։ Խաչքավոր է կարգվել Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի պաշտոնակատար Արամ Սարգսյանը։ Սուրբ Ծննդյան պատարակին ներկայ էին նաև Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, Արցախի հանրապետության երկրորդ եւ երրորդ նախագահները պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ